Dragi moj brat, poštovana sestra, pišemo ti ovo pismo jer te smatramo dijelom na, jer te volimo i srca su nam bolna i tužna što te ne vidimo kako robuješ svome stvoriti. A u isto vrijeme okrenuo si odnosno okrenula se svoju mladost i svoj kratki svjetski život u igru i zabavu. Kao da se ovo nikada neće proći i kao da melek smrti nikada, nikada neće doći. Upućujemo ti ove riječi sa nadom u Allahovu milost i dobrotu da će doprijeti do tebe i naći mjesta u tvome srcu i da će i tvoj život dobiti novi smisao i cilj i da ćeš i ti biti od onih koji će osjetiti ljubav i toplinu života u islamu. Sve ovo ti pišemo jer te stvarno voli kao i sve muslimane čitavog svijeta. Jer smo saznali za riječi uzvišenog nam gospodara koji kaže Zaista su vjernici braći. ولا ويل نفس لم ترى pored džamije, ne osvrćući se na nju i kako riječ je zana u kojima te mu jezin pet puta na dan poziva na namaz i na spas, ne ostavljaju traga na tvoje srce. Gledamo te moleći Allaha, duboko u sebi, da te uputi na put sretni i da budiš i ti jedan od December Budijak. Budijak, dragi naš brat, poštovana sestra, da primiš ove naše riječi bez imalo oholosti i da na krajnji ozbiljan način razmisliš o njima. Pa ako ih shvatiš kao istinu i okreneš se prostranstvu Islama, dobro jest. A ako ih shvatiš kao nešto što je laž ili izmišljotina, onda znaj da na sudnjem danu će to dovoljan dokaz protiv tebe biti. Kao prvo, usmeri sada na trenutak svoj pogled ka nebesima i upitaj se koji je stvorio bez tubova postavio. zatim u sunce koje svakoga dana kao najtačniji za izlazi i na taj način se svome gospodaru Allahu pokorava. A ne kao ti koji deset, dvadeset ili trideset godina na svoj namaz kasniš još za njega ne mariš. Pogledaj zemlju po kojoj gaziš kako li je u odnosu na sunce tako mala i sićuša, ali se i ona bez imalo oholosti i samoljublja svome gospodaru pokorava njemu uzvišeno badet čini. A gdje li si sada ti, o u odnosu na zemlju, a gdje je zemlja u odnosu na sunce? Gdje je sunce u odnosu na svemir? Jer su to sve Allahova stvorenja, kao što si i ti. Gdje li si i kolika li je tvoja veličina sada? O čovječe! ويل نفس لم ترى وهي ترسخ في سجود ويل نفس za tvoje tijelo, kao što su sluh, i moć govora i ostale blagodati koje, ako bismo ih brojali, ne bismo ih mogli nabrojati. Pa zašto onda, dragi naš brate, poštovana sestro, zašto je tvoj život još uvijek daleko od namaza, daleko od sađde, zvišenom Allahu, daleko od razmišljanja o danu povratka svome gospodaru, polaganju računa za svaki provedeni trenutak u svome kratkom životu. Nemoj da te zavarava to, ako ti je Allah dao lijepo auto, mnogo para u mladosti, lijep izgled i ostale blagodati za koje nemamo vremena da ih nabrajamo, Ako koje su ti date, da bi s njima bio iskušan. Da li ćeš se ukrenuti daleko od pokornosti svome gospodaru ili ćeš ostati postojan i čvrst u svojoj plemenitoj vjeri islamu? Bojimo se za tebe da si ubijeđen da gore navedeno nikada neće proći i da dan obračuna pred Allahom velikim nikada neće doći. Znaj da sve te blagodati su samo uslovno rečeno tvoje. Ali znaj da čak i tvoje tijelo kroz 50 ili 60 godina vraća se u zemlju, mračnu i kabu, pa ćeš čak i za njega polagati račun. Da li si ga umara u pokornosti ili nepokornosti Allahu? I znaj, dragi naš brat, poštovana da postoji jedna istina u koju svi ljudi vjeruju, i muslimani, i kršćani, i židovi, i ateisti. Ali se većina od gore spomenutih prema njoj odnose kao da je najveća laž. Zaista je ta istina gorka smrt, koja će i bogatašu, i sirobahu, i vladaru, i robu, i tebi, i meni, bez imalo sumnje doći. Zaista je smrt gorko napunjena čaša, iz koje će svi ljudi piti, a koja neće nikoga živog do sudnjeg dana mimo ići. Smrt je ta koja rastavlja čovjeka od njegovog voljenog, od njegove djeci, prijatelja i imetka. I kada čovjek nakon što je imao veliko društvo ostaje sam. U toj mračnoj rupi koja se zove kabur, koju ćete spustiti, tako da čak ni odjeće nećeš imati. Baš onako kao u trenutku kada te je majka rodila. Toga trenutka će ti samo tvoja dobra djela od koristi biti. Mnogi će toga dana poželiti da nikada uopšte ni postojali nisu, jer će se uvjeriti u istinu, o kojoj im je možda nekada neko kazivao i na nju ih upućivao. Ali, tada je već kasno. Dunjaluk je već prošao. Povratka više nema. I tada će ti sve kao dan biti jasno. Znaj da si čovjek koji spava, odnosno sanja, i mrtvac u kaburi kao dva brata, jer se obojica nalazi u ležećem položaju i, kao što čovjek u ružnome snu osjeća za strah, da ga neko proganja, muči i bol mu nanosi, a mi koji ga posmatramo ne primjećujemo nikakve znakove patnje na njemu, tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu, u ležećem položaju kao i čovjek spava i sanja, osjeća sve gore navedeno, ovisno opet da li je činio dobro ili zlo dok je boravio na zemlji. Nakon dugog boravka u kaburu, doći će sudnji dan. Dan u kojem će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti. Da sam Bog do zemlja ostao. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين مجدك لا تخون svi ostali ljudi proživljeni biti zbog polaganja računa svome gospodaru. Toga dana ništa nećeš moći sakriti. Ruke će govoriti šta su radile, noge kud su hodile, oči šta su gledale, dok ćeš ti, ukoliko si bio od onih koji nisu vjerovali, niti molitvu obavljali, sve to beskonačno posmatrati. Toga dana će svaki čovjek poželiti da se vrati na dunjalu, kako bi bio od onih koji su nama zabavljali i Allaha se velikog bojali. Ali tada, vjeruj tada će već biti kasno. Da li želiš biti od onih koji žele provesti svoj kratki ovaj svjetski život ne znajući za Allah. Da li želiš biti od onih koji će biti spušteni u mračni kabur bez dobrih dijela? A znaj da Allah ne prima ni jedno dobro dijelo bez namaza, koji je potvrda i pečat svim dobrim. li želiš biti od onih koji će doći na sudnji dan i stati pred svoga uzvišenoga gospodara bez namaza? Ako si do takvih, onda znaj da si slab trgovac i da će te tvoja trgovina skupo koštati. Mi se ipak nadamo da ti nisi da nisi od onih koji nisu svoj razum iskoristili i uz pomoć njega shvatili da ih je morao neko stvoriti, da nisu bez razloga stvoriti da će se svome stvoritelju vratiti pred njim račun polagati. Razmisli. I za kraj. Rekao je naš uzvišeni stvoritelj Allah Jelšan Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti? Da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci? Zatim ugrušak kome on onda razmer odredi i skladan mu lik učini. I od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu I zar taj nije kadar da mrtve oživi? Na dan kada bude nepodnošljiv, i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli. Oborenih pogleda i sasvim poniženih bit će nevjernici a bili su pozivani da licem na tle padaju, dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču. Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. لا تخون لا